Koga se spominjalo od osoba koje primaju nešto? Ko zna? Jesmo spomenuli smo samo oca, je tako? Gdje? Nismo. Sjećao se neko? Zaboravili. Dobro što sam ja zaboravio, ja sam već pobijelio, što ste vi zaboravili. Dobro. Ništa. Mi ćemo krenuti od djeda. Govorili smo ocu da otac dobija, znači, njegovo stanje i hal, kako nasljeđuje i koliko dobija. Znači, nismo... Pa jeste. Što se tiče djeda, Kada mi kažemo djed, mislimo na djeda koji je djed po ocu, znači pri čijem a, pripisivanju a, e, tebe, njemu nema učešća ko? Majka. Nema učešća majka. Nego znači ide preko babe do znači, djeda. I njegov djed, znači ta uzlaza loza koliko god da ih bilo. Ovo je naravno bilo nekada moguće da imaju trojica, četverica, da, da su svaki od svakog stariji po, ne znam, 15 godina maksimalno. Danas je tako, mladić u 30 i nekoj godini kaže, pa vrijeme mi je razmišlja o ženitbi, u 30 i nekoj godini razmišlja o ženitbi. Ti se trebao imati do sada bar šestar. Pa, djed, on je u hukmu babe. Djed ima propis oca i dobija sve kao otac. U kom slučaju? Nema babe. Nema babe. Jer je babo bliži. Imamo, e, osim u dva slučaja, El Umare je tanje ima jedna, ima mesela koja zove Omara Jetani, a to su dvije mesele koje stiču Omara radijallahu anhu. To je u njegovo vrijeme bilo razmatrano, a to je pitanje kada ostane, znači, muž i kada ostane a, majka i otac. I kada ostane žena i majka i otac. To su pitanje, znači, oko koji se a, razišli jeli, islamski učenjaci. Jer da li će ovdje, ako dođe, znači ako imamo majku, ako imamo, e, oprostite, ako imamo e, muža i ako imamo majku i ako imamo oca, da li je to isto kao kada imamo muža i kada imamo majku imamo djeda? A isto tako kada imamo ženu i majku i oca, da li isto kao kada imamo ženu i majku i djeda? Da li je u tom slučaju isto kao u svim drugim slučajima? To je razilaženje među islamskim učenjacima. U protivnom, znači, djed biva kao šta? Kao otac. A, ako ima, znači, otac Mejta, on spriječava, znači, djeda da naslijedi. I tako, uh, e, molim, otac, uh, e, proste, ako ima, pa otac Mejta, on spriječava djeda. Znači, otac Mejta, od Mejta, od Mejta. Od Mejta otac otac Mejta ili otac od Mejta, kako hoćete. On spriječava, znači, koga? Starijeg oca. A prvi taj djed spriječava drugog djeda, znači kako idu naprijed, jeli? Sve jednom drugom, znači su prepreka za nasljedstvo. Dobro, ako ima sa djedom a, braće po majici, nerođena brat, braća od majke, a, imaju, ima djed, imaju nerođena braća od majke, oni neće naslijediti ništa, djed im je hađib, oni, znači, zapreka im je za nasljeđivanje, znači, braći od majke. A ako imaju rođena braća, ima djed, imaju rođena braća, a preselio čovjek, ima dvojicu rođene braće, ima djeda, hoće li naslijediti rođena braća sa djedom? To je pitanje oko koga nema argumenta jasnog iz Kur'ana i Sunneta. Da li će ded, da li će djed biti po pitanju kao nerođene braće po, sa strane majke, kao što smo spomenuli, ili je to pitanje zbog čega? Zbog snage i blizine čega? E, srodstva s mejtom, da će da im djed ne može ništa tu, da oni imaju svoje znači pravo. Tu se znači ulema razilazi a, od ashaba pa nadalje. Allahu alem da djed da djed spriječava da rođena braća reci Kako misli nerođena braća? Pa majka nisu znači po ocu. Majka je imala drugi brak i udala se za čovjeka. Bilo u redu. I imala pa rodila njova majka, ali nisu od babi drugom braku, pa se udala za čovjeka, pa ta djeca iz drugog braka nasljeđuju svoga polubrata, koji je preselio u redu. Yes. A, djed je namjesto oca. A otac spriječava koga? Braću, naslednje. On je, znači, zapreka. Pa bi bio, znači, onda i u ovome slučaju isto, jeli, djed. I to su mišljenje odabrali Ebu Vekar i Ibn Abbas i Ibn Zubair, Ibu Darda, Ibn Omer, Ajša i, i skupina od Selefa. I to je stav hanefijski učenjaka. Ebu Hanife, Rahimehullahu ta'ala i odabro ga je šehu samim Tejmi Ibn Kajim i drugi učenjaci. To je mišljenje naj, najbolje znači odgovaralo općim argumentima, znači ciljima šarijata. Odabro ga su neki šafijski učenjaci. Dokazi su im to što se djed naziva i u Kur'anu, sunetu i općenitu u arapskom jeziku naziva se čime? Ocem. Ocem naziva se znači djed, može se nazvati znači djed ocem i o tome nema znači nikakve ovaj e, dileme jer je e, definicija oca u šerijatu svaki čovjek koji je bio razlogom tvoga dolaska na ovaj svijet. To je otac tvoj. A tvoja majka, svaka žena koja je bila razlogom tvoga rođenja ili ima učešća u tvome rođenju, u toj lozi koliko god da je duga ta loza. To je tvoja majka. To je definicija majke u šarijetu. Proredu. Pa je, znači, od, ovdje, jeli, djed, djed kao i otac. Dobro. Djed je na vrhu uzlazne loze. Taj, ovdje govorimo sad o prvom djedu koji je nakon babe prvi djed, bio da je on drugi, ali ako nema onoga prije njega, opet je on prvi. Znači, bitno je da je prvi djed na uzlaz... I on je na vrhu uzlazne loze. Prvi. A unuk je na dnu silazne loze. A unuk po konsensusu islamskih učenjaka spječava rođenu braću da naslijede. Pa bi onda po toj, ako možemo kazati, analogiji, morao ko spriješti i djeta jer su na istoj deređi. Ovaj gore, a ovaj dole. Ali su na istoj udaljenosti od koga? Od Mejda. Pa kako bi ovaj spriječio, tako bi trebao i ovaj gornji gore da spriječa. To bi, jel, mogao biti možda jedan dodatni argument, jel, vezan za ovo, za ovo, jel, pitanje. Isto tako, a, djeda ne može zastrti, ne može mu spriječiti nastavstvo osim babu samo taj prije njega, do Mejita, je u redu? Znači, ako je direktno do Mejita, ne može ga ništa spriješiti. Ako ima neko prije njega, otac ili djed koji je mlađi, raniji od njega, on ga spriječava. Dok, znači, braću i sestre mogu spriješiti i otac, i sin, i unuk. Trojica. Pa je ovaj šta prvi? Jači, po snazi, njegovo mjesto je šta? Stabilnije odnosu na na medite. Možete nekako pa kako, ali ovo mu je brat, od istog oca, od iste majke. Jeste, ali ovaj nema učešća u njegovom šta? Dolasku. Brat je bio, brat je, ne bio, bio ti sam, jel tako, danas je moda da budeš sam. Jel tako, djeca se po školi stide, ako ima šta? Brata, brata jednog ili sestru može. Ako ima dvoje, već se stidi. Ako ima šestaro, kasni na čas kad se treba pričati o tome. Pa je znači, a oni su nevezani za Mejita, a djed je vezan, jer mu je djed otac. Unuk je vezan. On je silazna loza, on je iz njegove kičme, to je on, to je njegov plod. A braće i sestre, znači, oni sa strana, to je rodbina. Pa je, pa je s te strane, znači, djed bi mogao, znači, da spriječi rođenoj braći kao i nerođenoj braći po majici, šta da? Da nastaje. Dobro, imamo stanje Isto tako ovaj djed može nastediti po, po, po, po fardu, po određenom, a može nastediti i po ta asibu, po srozu, dok znači brat, braća mogu naslijediti samo ovaj po jeli, jednom od njih. Ne mogu znači istovremeno oba dvoje. Pa i to ukazuje na njegovu šta? Snagu i na njegovo mjesto odnosu na, na mejt. Stanje muža. Ovo je bio sad djed. Dobro. Stanje muža. Uzvišen je Allah te barakala kaže وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ من بعد وصية توصون بها توس من بعد وصية توصين بها أو دين nakon a, vama pripada pola od onoga što ostaje vaše supruge ako oni nemaju djece. A ako imaju djecu, onda vam pripada jedna četvrtina nakon oporuke koju poruče ili duga koji se treba izmjeriti. Pa čovjeku, znači muž, može biti u jednom od dva stanja. Muž, znači, iza svoje žene nasljeđuje jedno od dvoje, nema treće. Ne možemo se naći nekakva tamo sredina ili nešto, nekakav kompromis, ni ovo, ni ovo, nego eto, nešto ćeš dobiti, ali nećeš dobiti ono koliko trebaš dobiti, ili ćeš dobiti više. Znači dobija ili jednu polovinu ili jednu četvrtinu i to je sve ovisno o znači majici, odnosno njegovoj supruzi, da li ona ima djece ili ne. Pa ako ima sina ili ako ima unuka u toj silaznoj lozi, ili ako ima, pardon, kćerku, on dobija koliko? Četvrtinu. Znači sina ima ili ima unuka ili nema unuka, ali i rodi bi sin spriječio koga? Unuka, tako, silazna loza. Prvi taj u silaznoj lozi, koliko god da ih je on prvi koji dođe, on ima šta? Pravo na nasljedstvo. I odma babi uzima ovaj babi ili oču. Ha, babi ili oču, jer on ne mora biti od, od, od njega dijete. Kada bi ona prije toga bila u braku, došla, udala se za njega i došla ima curicu Marijemu donila sa sobom. Marijema odrasla, ona preselila. Kaže, babu, ti nemaš ništa, su ja nasleđujem, ti nemaš ništa. Ne. Ona njemu, znači, uskraćuje ovaj, ovo pravo polovine i spusta ga na nižu deređu, a to je četvrtina. Iako je ona njegovo pastorče. Nema veze. Znači, bitno je da ona ima, jer ovdje kaže, ako imaju dijete, nije rečeno dijete koga od njega, jer njeno dijete ako je mimo njega. To je njeno djete. Pa, znači, on dobija, u ovom slučaju, ako nema djece, on dobija a, četvrtinu. Ona ima, nema ona ni sina. Nema ni sinovog sina, nema ni unuka. Nema ni kćerke. Ima kćerkinu kćerku, unuku. Unuka s ove strane ne utječe na njegovu polovinu. On ima hak i dobija svoju polovinu. Znači, neće utjecati na njega i neće ga spustiti, znači, na niži, nižu trču. nerođeni brat po majici. Uzvišen je Allah tebara tala kaže o in kane ređulom jure su kelalete ne umra etan u lehu ahu ne uhtun felikuli vahidi minhume sudus. A ako se muškarac i žena budu nesleđivali od dalje rodbine i budu imali brata ili sestru, svakom od njih pripada po šestina. Fe in kjanu ekstra min zalike, fe hum šurekjau fi thuluth. Ako i bude bilo više, onda njima pripada trećina. I ovdje u Lema složa da se ovdje misli na a, braću po majici. Znači da ovaj ajet, znači kod sve uleme znači, odnosi se na braću po majici. Pa oni zaslužuju, znači, jednu šestinu. Ako je jedan, znači, zaslužuje jednu šestinu. U, pod uslovom da mejt nema djece i da nema oca, niti djeda po ispravnom mišljenju i zaslužuju jednu trećinu ako ih ima dvojica ili više da podijele. Ako nema opet, znači, ili nekoga od ovih koji su spomenuli. Znači, nema ni djece, nema nikoga. Otca niti djeda. Oni zaslužuju jednu trećinu, dijele njih koliko je bilo muškarci i žene podjednako. A, neće pripadati muškar, ženi koliko šta? E, dvijema, dvijema koliko jednom muškarcu, nego dobijaju muškarci i žene šta? Isto isti dio mjene, znači isti dio. I može biti da nikako ne nasledi, ne nasledi brat po majici, narođeni brat, ako ima šta, neko spomenuti. Znači, ako, to je treći hal, kada nikako, znači jedna šestina ili jedna trećina da je dijele, da nije učešće više, nije u jednoj trećini, ili nikako šta. Ne nasleđuje ako ima neko ko će ga, znači, ispriješiti to. Jesi. ovdje smo došli do znači pitanja sina pa ćemo inšal tela to nastaviti u našem narednom druženju pošto sam ja ovaj vezan terminom koliko ostalo djeci 20 minuta i šta ovaj pa ćemo i nastaviti inšal to našem narednom druženju pitanje sina zapamtite ćemo tome govoriti inšal to našem narednom druženju Allah te alamu salli ala nebina Muhammed pa ala nebina sadiđu